سورة الأخلاق والآداب ألا وهي سورة الحجرات هذه السورة عباد الله مدرسة متكاملة للأخلاق على الفرد والمجتمع بل الأمة بأكملها ndugu zangu katika بعدكم baada ya kumhimidi Allah tabaraka wa taala na kumtakia rehma na amani mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika hutuba yetu ya leo baada ya kukusieni kumcha Allah nami kuihusia nafsi yangu tutaishi insha Allah kwa muda huu mchache wa hutuba ya Ijumaa tutaishi katika viwanja vya Qur'ani tukufu katika sura miongoni mwa sura ambazo baadhi ya wanawazuoni wameita suratul akhlaqi wal adab sura ambayo inatufunza adab inatufunza akhlaqi sura ambayo ni madrasa mutakamila kwa mtu mmoja mmoja na kwa jamii bali kwa umma wa Kiislamu Allah subhanahu wa ta'ala anatufundisha akhlaqi na adabu adabu ambazo yambaghi lilfardi an yuamila biha nafsahu wa ikhwanahu almu'minin adabu ambazo yatakikana kila mmoja awe nazo katika nafsi yake katika kuamiliana na nafsi yake na kuamiliana na ndugu zake waislamu fi hali hudhurihim wa ghiyabihim pale anapokuwa pamoja nao na hata kama hawapo ibadallah لقد خاطب الله تبارك وتعالى في هذه الآيات خاطب المؤمنين بخمس نداءات بقوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا katika sura سورة الحجرات hujurat Allah subhanahu wa ta'ala amewaita waumini mito ya namna tano لكل مرة يقول تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا يا ايها الذين امنوا Allah ameita kwa sifa ya iman na kutuita kwa sifa ya iman kuna maana pana sana ndugu zangu katika iman kwamba yale maagizo na adabu anazotuelekeza kwa kuwa sisi ni watu tumesifika na iman ahlul litatbiq walitimar ni watu ambao tutatekeleza na kuamrishika ndugu zangu katika iman katika mito hii mitano aliyotuita Allah subhanahu wa ta'ala anafuatisha baada yake maelekezo ya makarimul akhlaqi tabia zilizokuwa njema ambazo yatakiwa tusifike nazo kisha akaita Allah subhanahu wa ta'ala lilmarrati sadisa umuma alkhalqi biqawlihi tabaraka wa ta'ala ya ayuha nas baada ya kuwakhatibu waumini kwa mara tano kisha mara ya sita akawaita wanadamu wote kwa sifa ya kuwa ni viumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala aliposema ya ayuhan nas enyi watu kisha yakafuata maelekezo ndugu zangu katika imani katika hutuba ya leo tutaishi na hizi aya ili tuone adabu na akhlaki ambazo Allah subhanahu wa ta'ala anatuelekeza kwa sifa ya imani tuliyonayo aliyotuita nayo lakini vile vile tutazame maelekezo ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa wanadamu maelekezo ambayo lau kama tutaishi nayo tadhmanu lana al-amna was-salamata al-ijtimai ni maelekezo ambayo yanatudhaminia kuwa na amani kuwa na salama katika maisha yetu ya kijamii anasema Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladhina amanu wito wa kwanza enyi mlioamini la tuqaddimu baina yaday llahi wa rasuli msimtangulie Allah na mtume wake wattaqullah na muogopeni Allah subhanahu wa ta'ala inna allaha samiun alim hakika Allah subhanahu wa ta'ala ni msikivu anayasikia maneno yetu na ni mjuzi wa mambo yetu wito wa kwanza baada ya kuitwa kwa sifa ya iman imekuja agizo ya ayyuhalladhina amanu la tuqaddimu baina yaday Allahi wa rasuli msimtangulie Allah na mtume wake tunajifunza katika aya hii ndugu zangu annal mu'mina mutalabun bi'adami taqdimi ra'yihi ala kalami Allahi wa sunnati rasulillah Tunajifunza katika maagizo haya kwamba sifa ya muumini inapokuja amri ya Allah subhanahu wa ta'ala, inapokuja agizo la Mtume sallallahu alayhi wasallama, rai yake, mapenzi yake, matashi yake hayana nafasi mbele ya kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala na maelekezo ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ndugu zangu katika imani, na katika mambo ambayo ameyaelekeza Allah subhanahu wa ta'ala kupitia mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika agizo hili la kuto kumtangulia Allah na mtume wake mtume sallallahu alayhi wasallam anasema la yu'minu ahadukum la yu'minu ahadukum hatokuwa muumini wa sawasawa hawezi kuwa na imani ya kweli mmoja wenu hatta takuna hawahu tab'an lima ji'tu bihi mpaka iwe mapenzi yake utashi wake na matamanio yake inafuata yale aliyokuja nayo mtume sallallahu alayhi wasallam an-nida'u thani min hadhihi sura wito wa pili katika suratul hujurat al-adabu ma'a rasulillah Allah tabaraka wa ta'ala anatufundisha adabu na mtume wa Allah subhana anatufundisha ni namna gani tuamiliane na mtume wake sallallahu alaihi wasallam akasema Allah tabaraka wa taala ya ayyuhalladhina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi enyi mlioamini msinyanyue sauti zenu kunako sauti ya mtume sallallahu alaihi wasallam wala tajharu lahu bilqawl kajahri ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la, la tashurun Allah anatuadabisha anasema enyi mlioamini msinyanyue sauti zenu mbele ya sauti ya mtume sallallahu alaihi wasallam wala msimpigie makelele kama mnavyopigiana makelele nyinyi kwa nyinyi kwa nini antahbata a'malukum yasije yakabatilika matendo yenu msije mkabatilisha amali zenu wa antum la tashurun hali ya kuwa hamjui waqad ajma'a ulama na wamekubaliana wanawazuoni anna al-adama ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wasallam ba'da mautihi kal-adabi ma'ahu ba'da mamatihi kwamba adabu tunayotakiwa kuwa nayo kwa mtume sallallahu alayhi wasallam baada ya kuwa amekufa ni sawa sawa na adabu tunayotakiwa kuwa nayo katika wakati alipokuwa hai mtume sallallahu alaihi wasallam leo hii ndugu zangu katika iman hatuko naye mtume sallallahu alaihi wasallam lakini tunaishi na maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam tunaishi na sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam adabu anayotufunza Allah kutokunyanyua sauti na kuto kumtangulia mtume sallallahu alaihi wasallam yatakikana kwa mu'min mwenye kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake anapoambiwa sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam anapoambiwa haya ni maelekezo ni mafundisho ni maagizo ya mtume sallallahu alaihi wasallam inatakiwa asinyanyue sauti yake yatakikana ayachukue mafundisho yale ala alaini ras ayachukue maelekezo ya mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kujisalimisha kikamilifu ndugu zangu katika iman anidau thalith wito wa tatu katika sura hii anatuita Allah subhanahu wa ta'ala anatuelekeza at-taamulu ma'al fasaqa namna gani tuamiliane na watu waovu ndugu zangu katika imani katika jamii kuna watu ambao wameumbwa wanapenda kuwa ni watu ambao wanaeneza shari katika watu jamii ikitulia hawana raha kuna watu ambao watu wanapogombana ndiyo raha yao kwa hiyo ni watu ambao alfasaka waovu wenye kueneza shari katika jamii Allah subhanahu wa ta'ala akatupa mwongozo namna gani tuamiliane na watu hawa akasema Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladhina amanu wito watatu huu enyi mlioamini injaakum fasiqun binaba'in fatabayanu an tusibu qauman bijahala fatusbihu ala ma fa'altum nadimin enyi mlioamini pindi watakapokujieni watu waovu na habari na taarifa fatabayanu ay fatathabbatu takeni uhakika hakiki habari ulizoletewa na mtu kabla ya kuzifanyia kazi na hasa kwa watu ambao hali zao zinaashiria kuwa ni watu waovu hali zao zinaashiria sio katika watu wa iman hali zao zinajieleza sio watu wa istiqama injaakum fasiqun binaba'in fatabayanu Allah subhanahu wa ta'ala anatupa tahadhari ya yale yanayoweza yakatokea yakaharibu mahusiano yakaharibu amani yakaharibu upendo na mapenzi baina yetu antusibu qauman bijahala msije mkawaadhibu watu kwa sababu ya ujinga fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, mkapambaukiwa ni wenye kujuta. Ni mara ngapi ndugu yangu katika iman umeletewa habari ukazifanyia kazi, alafu baadaye ikakubainikia kwamba haikuwa sawa sawa. Lau kama ungelikuwa na taani ukatulia ukatafiti na kuchunguza, wala usingechukua maamuzi uliyachukua. Pengine umemchukia mtu, pengine umemsababishia madhara, pengine umemsababishia hasara, pengine umetengeneza uadui, jambo ambalo kulitengeneza baada ya kuharibu linakuchukulia gharama kubwa hadhihi adabu rabbaniya hizi ni adabu Allah subhanahu wa ta'ala anatuelekeza lau kama tutazizingatia na tukaizingatia Qur'ani tutaishi kwa amani tutaishi kwa upendo na maisha yatakuwa ni mazuri An-nida'u rabia wito wa nne Allah subhanahu wa ta'ala anatuita akitufundisha alaqatul mu'min ma ikhwanihi almu'minin hala hudhurihim Allah anatufundisha namna ya, ku, ya kuamiliana namna gani muislam aamiliane na waislamu wenzie mbele yao akiwa pamoja nao akasema Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladhina amanu enyi ambao mmemwamini Allah la yaskhar qaumun min qaumin isitokee baadhi yenu wakawa na wakejeli baadhi yao isitokee mkawa ni mwenye ni wenye kukejeliana asa an yakunu khairan minhum huenda wale mnaowakejeli mnaowabeza na kuwadharau wakawa ni bora kuliko nyinyi wala nisa'u min nisa'in asa an yakunna khairan minhun na wala wanawake wasidharauliane na kukejeliana huenda hili kundi lenye kudharauliwa na kukejeliwa likawa ni bora sana kuliko hili kundi lenye kudharau haya ni maelekezo ya Allah subhanahu wa ta'ala ambayo lau kama tutayachunga ambayo lau kama tutakwenda mbali na mambo haya aliyotukataza Allah tutaishi maisha ambayo nyoyo zetu zitakuwa safi tutakuwa na mapenzi tutakuwa na imani ya kweli aliyoitaja mtume sallallahu alaihi wasallama hawi muumini wa kweli la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi hawezi kuwa ni muumini wa kweli mmoja wenu mpaka ampendelee ndugu yake muislam yale anayoyapenda katika nafsi yake kama ambavyo hupendi kuzushiwa kama ambavyo hupendi kukejeliwa kama ambavyo hupendi kudharauliwa basi usifanye kuwafanyia wengine anidaul khamis wito wa tano ambao Allah subhanahu wa ta'ala anawaita waumini akiufuatishia na maelekezo ya akhlaqi na adab النداء في التعامل مع fi ta'amuli al-mu'min ma ikhwanihi al-mu'minina fi hali ghiyabihim namna gani Allah anatuelekeza unaweza ukaamiliana na ndugu zako katika iman ukiwa uko mbali nao namna gani uamiliane na waislamu wenzako pale wanapokuwa hawako mbele yako kuna muamala wa kuamiliana na mtu uko naye unaishi naye uko karibu naye na kuna muamala baina yako na ndugu zako hala ghiabihim akasema Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladhina amanu ijtanibu kathiran min adh inna ba'dha dhanni ithmun wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuhu Allah subhanahu wa ta'ala anasema enyi mlioamini ijtanibu kathiran min adh-dhann jiepusheni na dhana jiepusheni na tabia ya wingi wa dhana kuwadhania watu dhana zilizokuwa mbaya inna ba'dha dhanni ithmu Allah tabarak wa taala anasema hakika baadhi ya dhanna ni madhambi na wallahi ndugu zangu katika imani mara nyingi dhanna tunazokuwa tunadhaniana baina yetu zinakuwa ni dhana ambazo fi ghairi mahali sio mahala pake unakuja kupambanukiwa kabisa ulimdhania vibaya ndugu yako pengine ulimwekea dhana zilizokuwa ni hatari lakini nakuja kukupambanukia wala hayuko hivyo inna adh dhanni ithm Allah anasema hakika baadhi ya dhanna ni madhambi wala tajassasu wala msichunguzane wala yaghtab ba'dhukum ba'dha wala baadhi yenu wasiwatete wengine ayuhibbu ahadukum Allah anasema hivi anapenda mmoja wenu ayya akula lahma akhihi maitan anapenda mmoja wenu kula nyama ya ndugu yake akiwa ni mayit kalla hakuna anayependa Allah sema fakarihtumu kama vile mnavyochukia jambo hili basi na haya myachukie fakat Allah subhanahu wa ta'ala anatuelekeza katika aya hii kwamba mambo haya ni katika mambo ambayo ni mubiqat ni madhambi yenye kuangamiza Allah ameyafananisha kwa ubaya wake ni kama mtu kula nyama ya ndugu yake akiwa ni mayiti wito wa sita ambao wito huu Allah subhanahu wa ta'ala nidaul lilbashariyati kafa Allah anawaita wanadamu kwa ujumla anasema Allah subhanahu wa ta'ala ya ayuha nas enyi watu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha hakika sisi tumekuumbeni kutokana na mwanamme mmoja na mwanamke mmoja waja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu tumekufanyeni ni mataifa na makabila mbalimbali mbali. lengo sio kwamba huo ndio ubora litaarafu ili mpate kujuana tu akajalia Allah tabaraka wa taala kipimo cha ubora inna akramakum inda Allahi atqakum ubora unatazamwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni ucha Mungu sio ubora kwa mali wala sio ubora kwa cheo wala sio ubora kwa uzuri bali akramakum inda Allah aliyembora mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala atqakum faj'ala Allah tabaraka wa ta'ala mizanan wahidan yu'rafu bihi fadlun nas Kipimo ni kimoja ambacho kinaonyesha ubora wa watu kwamba huyu ni mbora na huyu sio mbora, ni namna gani yuko karibu na Allah, ni namna gani anatekeleza amri za Allah subhanahu wa ta'ala. Wattaqwa fi'lul awamiri wajtinabun nawahi, na ucha Mungu ndugu zangu katika imani ni kuyafuata aliyotuamrisha Allah na kuyaacha aliyotukataza Allah subhanahu wa ta'ala. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. <clears throat> Alhamdulillah. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد عباد الله اتقوا الله تبارك وتعالى واعلموا muogopeni Allah subhanahu wa ta'ala na mtambue kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya surati al-hujurat wasana biwasain ametuhusia wasia tisa kwa sababu ya kufanya majumuisho ili upate jambo utaondoka nalo na pale utakapokwenda kuirejea sura hii kwa ajili ya kuchukua mazingatio na maagizo ya Allah na makatazo ya Allah katika sura hii uweze kuwa na kumbukumbu Allah subhanahu wa ta'ala katika surati al-hujurat ametutajia mambo tisa mambo haya kama tutayazingatia ndiyo msingi wa taamul ndiyo msingi wa maamiliano ndiyo msingi wa matangamano baina yetu misingi ambayo ndugu zangu katika imani inaleta mapenzi inaleta umoja inaleta na kutukurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala wasia wa kwanza ametuhusia katika surati al-hujurati fatabayanu yanapokujia mambo kuwa na tabia ya kupata uhakika ya hakiki mambo kabla ya kuyafanyia kazi kisha akasema subhanahu wa ta'ala fa aslihu dhata bainikum agizo la pili Allah tabaraka wa ta'ala anatuhusia pale anapoharibika mambo baina yetu fa aslihu dhata bainikum wasulhu khair sulhu ni bora usikimbilie kuvunja udugu kwa sababu tu pengine ya maneno fulani yamekufikia usikimbilie kuvunja mahusiano na alaka baina yako na ndugu yako fa aslihu tengeneza pale ambapo pameharibika, pengine kwa sababu ya uongo umekufikia, pengine kwa sababu ya dhana mbaya uliyokuwa nayo. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala akatuhusia vile vile, wa aksitu, kuweni ni waadilifu. Aladala, alqist, uadilifu maana yake ni kukiweka kila kitu mahala pake. Unapochukua maamuzi, unapochukua hukumu, kuwa mwadilifu katika maamuzi na hukumu yako. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala akatuhusia la yaskhar qaumun min qaum wasitokee baadhi ya watu kwa kujiona wao ni bora wakawa na tabia ya kuwadharau wenzi wao wakawa na tabia ya kuwakejeli wenzi wao lakini Allah tabarak wa taala asema wala talmizu anfusakum msiwe na tabia za kukejeliana na kutukanana wala tanabazu bil alqab wala msiwe na tabia ya kutukanana kwa sababu ya makabila ukaona kabila lako ni bora kuliko mwingine ukaona lugha yako ni bora kuliko mwingine haya ni mambo jahilia ni mambo ya kijahili wala yazingatiwe hayana msingi katika dini ni tabia ambazo hariyum bilmu'min ayabtaida anha yatakiwa kwa muislamu ajiweke na mambo mambo kama haya yaliyokuwa hayana maana kisha Allah subhanahu wa ta'ala akasema ijtanibu kathiran min adh-dhann jiwekeni mbali na dhanna wala tajassasu wala msichunguzane wala yaghtab ba'dhukum ba'dha wala wasitete baadhi yenu kuwateta wengine ndugu zangu katika imani hadhihi ba'dhul adab hizi ni baadhi ya adabu ambazo Allah subhanahu wa ta'ala ametuhusia na kutuelekeza katika surati al-hujurat namalizia kwa kukuhusia ndugu yangu katika imani hii Qur'an Allah subhanahu wa ta'ala anasema kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati ni kitabu ambacho Allah amekiteremsha ili watu wachukue ibra na mazingatio katika aya zake tuisome Qur'ani kwa mazingatio tuchukue ndani yake maelekezo tuyafanyie kazi na tuchukue ndani ya Qur'ani makatazo tujiweke mbali nayo na hii ndiyo tafsiri sahihi ya kuishi na Qur'an tukifanya utaratibu kama huu tunapoisoma Qur'ani tukawa na mazingatio tukachukua hukumu tukachukua maamrisho na tukayaona makatazo tukajiweka mbali nayo huku ndiyo kuishi katika Qur'an ndiyo kuishi pamoja na Qur'ani na Qur'ani itakuwa ni juz'un min hayatina ni sehemu ya maisha yetu tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم رحمكم الله